KAH capítulo. Jesús ha kamachikunanpaj munayniyuj kasqanmanta. Huk mirunakunata runakunata templope Jesús yachachispan ALIN noticiata Rimapting MI sacerdotikunapa Dios Diospaleynin yachachijkuna hinaspa kunapa KAMACHIKNINKUNA chayaruspa tapurqaku. NIWAIKO imaderechiykuantaq Pitach rurachkanki, pitach Nispanco. nispanko. Jesús Jesusñataq nerja. nampa Juan taja bautizanampaq Juantaja Dios Dioscha kunachu nispa. Chaynata Jesús tapuptinmi kikinkupura tantianakurjako. Sichum Diosmi kachamurqa manaja Manaja Creerjan nivasun nivasunchiki Manatajmen ichuancho, para una ispaja. chikha, neptinchikja, llapa runakunam rumiwan chamjaparuachuan. Dios manta manta willakujpajmi. Nispa. Chayme Jesús tanerjako, manam yachanikuchu pipa tapas, Nispa. Hinaptinmi Jesús ñataj nerja, manatajmi y nisjaykichikchu, ima jaitapas Nispa manallin llamkaqkunawan JESÚS mi rikchanachispan runakunata nirja. Kukrunam chakrampi OBASTA plantarurja, Inaspam llamkaq runakunaman chakranta arriendakuruspan unaypaq illarurja. cosecha kusicha chayaramuptinmi, runanta kacharja KUNAMANTA tupaqninta mañamunanpaq. PAIKUNANYATAHMI runanta mahaparuspanko, MANAY Mayukta kutirichirqaku mi hukning runanta kacharja. Paitapas insultaspankum mahaparjako, inaspam mana imayuqta kutichirjako. pipas kajpipas mi hukning runanta. Ichaja paitapas mahaparuspankum chakranmanta wishchururjako. Chakrayuqmi tantiarja. Chaynaha ruraykusaj, y kuyasqa kachasak. Paitaja respitan hakuch. nispa. Ichaja chaylam kajkuna paitari korospankom ninakurjako. Paimi herencia taja. Paitaja wañurachison ya, ñuganchikña dueño Nispa. Chakramanta jorjoruspam wañurachirjako. Jesús mi paikunata taporja. Matata imatataq Chakrayoha chakrayoja, Kuteruspanmi, kutiruspanmi, llamkaqkunata Wanyurachispan chakranta arienda Konja. Jesús chayna nisqanta uyariruspankuñataqmi, amaya Diospas dios munachuncho, nirqaku. Paikunata jawarispanmi Jesus tapurja. Imaninantaq, wasi pirqaqkunapa wishchupakusqanku koromija, simientupi iskinan hapiq rumiñam ricurerurja, Nispa Biblia nisqanqa? Chay pa Rumipa hapis hankunañataqmi ñut'usqa jaco Impuesto pa tapukuymanta. Diospa leynin y sacerdotikunapa jefinkunan Jesús Jesuspa rikchanachisqanqa paykunapa con kasqanta. Chay ratullapi jaco munaspapas, papas, atirqakuchu runakunata Chay me justo toco runakunataña jaco Imapipas pantarachimunankupaj. Chaynapi chayman sublia akusaspa prefectoman entreganankupaj. Paikunam Jesus nerjaku. y Yachanikum jamja imam kajllata rimaspaiki Pimampas manasaya sayapakuspaykim y yachachinki. Dios hangman hina chikpa Nikuaykuya. Allinchu rey impuesto pagayininchik, y nispa. Jancótamos y me Jesús Nerja. Qullqita hawachiwaychik. Kay pira pipa Uyangwan pipa sutintaq kachkan? Nispa. mi paykunañataq Nerjako. Rey Cesarpam. Nispa. Chayme Jesús ñataq Nerja. Rey Cesarpa kaqtaqa dios Nispa. Runakunapa hayllanpi mana pantaspa allinta contestaroptingmi, admiras hallaña opallakururjako. Kausaremoimantam tapunko. Wañuhkunapa kawsarimuinin nigah wakin Jesus Jesusman asuykuspan tapurjako. Mueses Muesespa jampim niwachkanchik. Casado runa mana churio huañoruptinga, wauhinmi biodawan casarakunga, Inaptinmi churinpas wañukuqpa churin hinanya kanja, chaynapi wañukuqpa miraynin kanampag. nispa. Hukutipim Hanchis waujikuna karja, mayorkaj kasarakuruspangmi, mi mana churiyuq wañukurqa. Chaymi biudawanja wañukuqpa sulkanya kasarakururqa. echaga paipas, mana churiyuqmi kimsakaj Kimsa biudawan wawqinpas viudawan mi mana Chhaynallataq kunapas. hanchisnintin sullkankunapas, y kunapas mana churiyuqmi wañukurqa. Chaimantan viudapas wañukuna Chaynaqa wañuqkuna kausarimuptinga, Maigampa nintin kanqa hanchisnintin paiwan kuchkaptinga. nispa. Chaymi Jesusñataq nerqa. kunkom. pachapi papas kasarakunkum, papas kasarachinakunkum. PACHAMAN chayaspa kawsarimunanpaq kaqkunaqa, manañam KASARACHINAKUN KUPASCHU KAUSARIMUS PANKOGA manam wañunqakuñachu. Paykunaqa anjilkuna hinaña kaspam, pachurin kanjaku. Wañuqkunapa kawsarimunanmantaqa, muesispas TANKAR KICHKAPI imam hanwan Señor tam ABRAHAM PA Dios ninguan, PA Dios ningwan inaspa jacopa Dios ninguan. Chaynaja Dios jam mana muaños jacunapa Dios nincho, y chaja pa Dios ningmi. Paipaja mi causachkan. Chaynata Jesús mi, Dios paleinin yachachikkunamanta wakinnin nerja. Yachachiko, alintam rimarunki. Nispa. Charaikum mancha y tapas. CRISTOJA rey David mantapas asuan hatun kashan manta. Jesús mi paikunata taporja. Ima inampitag ninko CRISTOJA David pamirainin kashanta. David mi salmos libro penichkan. Señor Dios mi señor NEITA NERJA Enemigo ikikunata sinai kamaya, alegnei pitiai. Enemigo ikikunata ikamaya, kamaya, pitiai kui. Nispa imainata ha David ja Kangman. David pone señor ni nispa rimach tarimachkaptinha. Dios paleinin yachachikunata Jesús hachchashanmanta. Llapa runakuna mi, kunata Jesús nerja. Kuidakuychik dias paleinin yachachikunamanta. Paikunaha su pachawan pureitam gustanko. Plazakunapipas respetullawan ikunata munanko. Oñonaconanco así pipas, en aspa convido ni ñaupagliapi tiaita munanko. Viuda kunapa y mayantapas alingruna tukuspa una unaita Dios tamañacunco. Charay compay kunaja wakin mantapas asuan